Lau langilek beharko amanda bat lautan hogei euroetik bedeatzen eta hamar euro arte, kabaliak ez behar bezala tratatzia gatik, zuzendai ohiak aldiz ehun eta lautan hogei euroeko isuna eta sei hilabeteko presuntegia gibelapena ekin, tresneia etzelakoz behar bezala. Bestalde, ehogean zataldiz, orotat, hogeita hiu mila sortzea isuna emanik izan da, hamar mila euro damu domaia UFC kusuazir alkartea entzat, hamar mila euro klienteak trompatziagatik eta hiu mila sortzean euro instalazioak etzelakoz behar bezala. Bestalde, kundenatu guziek beharko die eman euro bat hamabi parte zibilera. Antoine Tugaz langilen abokatak errandu bat izanen zela langilen aldetik azken bi urteetan bizitu duenaen salhatzeko, entzuten dugu. Ce dossier, en tout cas, l'épilogue d'aujourd'hui. n'est pas un épilogue définitif de ce dossier. Il y aura des suites, bien évidemment. Peut-être y aura-t-il un appel, mais également y aura-t-il une réaction des salariés par rapport à, à ce qui a été euh, leur vie depuis, euh, depuis ces quelques mois, euh, s'agissant des images dont j'ai parlé tout à l'heure. Orokorian procuradoria galtegina jarraikik izan da, salbe ehogeaentzat isunat tipituik izan beita, berogeita hamar mila euro galteginik izan zen, parte zibilek aldiz beste hain beste galtegin zielaik.